بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inshaalloh bugun qabr azobi va ne'matlari haqidagi darsimiz oxirgisi bo'ladi inshaalloh ertadan qiyomatni kichik alomatlari degan darsimiz boshlanadi inshaalloh kechagi darsimizda mana o'qigan hadisimiz bir qatorga qo'yamiz nabiy sollallohu alayhi vasallamdan imom ahmad rivoyatlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilarki qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir. Haqdir. Agar mana shu siqib qo'yib yuborishligidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn qutilgan bo'lar bo'lardi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Nabiy sollallohu alayhi vasallamda rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarini ovozini eshitadi. Agar u mo'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatul rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomondan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. o'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomondan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa zakoti, oyoq tomonidan kelsa sidq, silatul rohim, amri ma'ruf nahy munkarlarni qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rala tomonidan o'raydida savol so'roqga, hisob kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhudan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: Dunyo orqaga qarab ketmoqda, oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor, hisob kitob yo'q. ertaga hisob kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonni hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishiga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umrini umridan bir kunni qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. dunyoni ham, oxiratda ham o'zini farzandlari bor deydi. Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faraz qiling bir odamga bir, bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu eridan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi. Chunki kuzga borganda yerda egasiga yerini qaytarib berishlik kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun degan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonni boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni ketkazish uchun, orzu umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Ab chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. yig'lab undan ibratlanishning o'rniga kulayotgan odamni ey odam bolasi bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi o'z makoningdan to yerga ko'chishing do'sting hamrohing oilang seni tashlashligini aka ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi seni yumshoq yotog'ingdan olib ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi ey moli dunyoni javlovchi ey binolarni baland soluvchi Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqot qaysi deb so'raganida o'zing sog'lom, baxil kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadoqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqu menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga moncha o'tkizdim, fokinchiga moncha o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam man xofa adlaja. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q. Hozircha. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi to'rtta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, Dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qonida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyor bor, qabrga kirganda ixtiyor bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan holida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil surupga o'raladi. ipakka o'ralmaydi. E, ipakka o'raladimi? Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. yoki birini qabrni ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi, u ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishlik uchun 1 ikki ming dollar sarflab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va livalidayya deganmi? Hayt deganda bir to'rtta oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding, seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa bolasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini, otasini eslayapti? Inson o'zi uchun o'tkazib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun o'tkazmasangiz, qanaqa qilib nevarangiz uchun o'tkazsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda qanday qilib bobosiga nevara o'tkazsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, 3 kishi meni yig'latdi, 3 kishi meni kuldirdi Hayotda Hayotdagi odamlarga qarab 3 tasini ko'rib kuldim, 3 tasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasida o'lim quvalab yuribdi uni. U hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham yana tijorat, yana uy joy, yana bola chaqa yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yub, oxirati bilan ovora bo'lsin deyapti Rasululloh. O'lib bitta yog'i go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yer olib qo'y. Nevaramga pundan solib qo'y. Mendan keyin qiylanib qolmasin. O'zingni g'amingni. Chunki qabrga kirganingda u navaring seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'lim uni esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. Meni kuldirgan uchinchi kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin maza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qaqqa otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz ishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimiz aniq qilib biron qilib qo'yganmiz-u, ko'nimiz to'q, xaha otib, qaqqa otib kulib yuribmiz. Mana shu 3 odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasulullohni o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor? Biz Rasulullohni ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u ko'r tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimas Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. da o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz birodarlar, u zotni yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yoqdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasululloh ketdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni 3-chi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, mi ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rohmanning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoya o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo nauzubillah chap qo'lidan ortidan beriladi. to nomoy amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsalar haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilingan ma'vizalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdul Azizni qilgan nasihati. Umar ibn Abdul Aziz mana Umar ibn Hattobning zurriyotlaridan. Xulafoy roshidlarning 5-si deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan, ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-si deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdul Azizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekiga borib o'z yakka o'tirdi. Odamlar xalifani oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi. Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim, badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. tizzasini sonidan ajratdim, tizzadan to'piqlarini ajratdim, to'piqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib, bo'lib, bo'lib tashladim deyapti. Umar yig'ladi va dedi: Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir, yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'ururlanmasin. unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Kelish ketishi tezligini bilib turib oldanib qolmaylar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Aldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. undagi shaharlarni qurgan uning yashovchilari suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytud dud dedi qabr. Men qurt qumushqalarni uyiman dedi. Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilari tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu moli dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshi ichida hurmatli bo'lganlarni kim xabar olyapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'ranglar. Qurtlar nima qildi ularda? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir bir bilan jang qilgan. bir qarish yerligi yer uchun arzimagan dunyo maqtohi uchun millionlagan odamlarning qoni to'kilgan So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qonni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shlar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y xit bunnim ko'rildi deydi. Har qancha yursam taqa o'rmadi deydi. Bir qancha joy masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qopda jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan bir ikkinchisidan oxlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt edi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti deydi. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi, birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, obda o'tib ketmasin deb yog'lar surkayotgan terilarimiz, soqotib qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularni orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularni mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlari bor. Sen qabrning ertangi egasisan. Seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lish ham ne'mat birodarlar. Odamlar cho'kib ketyapti, bo'rim o'l yeb ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janozaga Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasanmi? Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, hidingni xushbo'yligi qani? Qishki, yozgi kiyimlaring qani? sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini yo inisini yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inasi, inini yoki bolasini o'zi tirikligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zligini shu tuproqqa qo'yishligini ular ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan dedi Umar ibn Abdulaziz. O'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobni ustidami, gunohni ustidami? Robbimdan Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yerga yetganda Umar ibn Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek, ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishligimizni kafilligini bera olamiz. Modomiki shunday ekan, Alloh taologa yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. Inshaalloh mana qabr xususidagi darsimiz bugun nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.